hores són dies i es perden les il·lusions Ai, ja aïllats Molt bona vesprada. Se ho diràs a tots, cabró. Això, com diu fa el tio Paco, molt bona vesprada, molt bona tarda. Caixo Gabón. Molt bona hora baixa, dissa. Molt hora baixa per tots els mallorquins, que són part de la terra. I res, per això Ciutat Anatori, estem a dia 25 de febrer de 2010, un dia que no es tornarà a repetir en la història. Tu creus en Déu? No, això deia el meu nebot, que li deia, tu saps qui és Déu? I deia, clar, home, un número. I yeah, el teu nebot va, va pa ministre, eh? Perquè feia... te diga. me caguen Déu, me caguen Déu, però Miquel, tu saps qui és Déu? I deia, clar, un número. No, un número, clar, de puta mare. I és russo, eh, russo. És russo. Bé, russo? bueno, Avui 25 de febrer estem a Ciutat Adatori, vos parlem el, el, el senyor Pau Picó, és Prat, tio Paco. Eh, bona vespre, Caixo Gabon, la mare que m'ha parit a l'hora baixa. Ye, yeah, i estem aquí. Això I res. I Ràdio tenim... Godella, Ciutat Ana... Avui tenim així un convidat especial. Havíem anunciat en la web que tindríem a a Batxoqueta Ron, però sols tenim el cantant. Però bueno, no, no passa eh, res. Bé, eh, eh, bé, bé, bé, ja sols categoria bé, mundial. Bé. Tenim així a la veu de Batxoqueta Ron cap a Paco Lluís. Bona vesprada, Paco Lluís. Bona vesprada a tot el món. Així estem en Ciutat Anatori. I res, tio Paco, telèfon de participació per si doncs ho tindré que dir, ja sabeu, xiquetes, de 69 res, eh? 96 364 2952, repeteixo. 69 no, 96 364 2952. Si teniu ovaris, truquem-vos. I molt bé, <laughs> senyor Paco Lluís de Batxoquetano, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per haver vingut al nostre programa. <laughs> Que tenim... ja vos veig, ja. Això pareix de tot, menys un programa. No, això no, no, hi, no, hi ha molta gent que diu això. Són és un programa. programa. Hi ha molta gent que definir este programa com dos persones que venen així a parlar en, en els seus amics per telèfon perquè paga les trucades de l'Ajuntament claro, claro. i tot el logístic. Bueno, és que són uns xivatos, tio. Però Paco Lluís ha vingut avui així en unes quantes missions cançons. La primera, avui te acabeu de... Batxoqueta Rock. Sí, sí. Qui sou ai, Batxoqueta ai. Rock, home? Batxoqueta Rock és un grup de rock de fa molts anys, que ja estem ja molt granaets. Qu Quants anys porteu ja? 22. Mare mare. 22, 22, 22, 22, Quan jo tenia 5 anys ja anàveu pel món. Exacte. Eh, Vaja. I que res, que, que uh, eh? eh, porteu ja molts anys i sempre vaig la, el paraigües del rock, del rock and roll i tot el que es gira envoltant del rock. Clar, tio, el que toca. Molt bé. I este, és, este era el quart CD, no? Sí, este el quart CD. La primera cinta no compta perquè era més maqueta que altra cosa, que en aquella època se gravava en vinilo encara. Veig, sí, sí, no, no existia. Sí, sí, sí, no, maqueta això jo no l'ha conegut. aquesta història te passaré jo una ixa maqueta per a que facis història també. Clar, ah, i... perquè jo el primer CD que tinc és ixa de, de l'auditori de, sí, de Ribarra. Que, és que en un principi, eh, dic, eh, per què no graveu un CD? Dic, eh, un CD, però si ja tenim una cinteta que està per rodant, doncs pues mira, anem a fer un directe, perquè si anem a un estudi encara estaríem gravant-lo, <laughs> de lo melons que érem. Diem, doncs pues mira, va tot en directe, va tot una castanya i en un dia acabem. I així aneu farem. Ai, tio, guai. I molt bé, este nou CD que heu tret, ja, així en Ciutat ja han ficat tres o quatre cançons des de, perquè mos vau... Bueno, han ficat dos soles, perquè mos vau portar... Bueno, han ficat tres, no? Vaig el Jordi i ja corregit me <laughs> Així qui mana. <laughs> I res. ¿Por qué no te calla? I res, en el, en, en el, hem ficat així la, de, la del pai, anem a fer un pai, gran temazo. I sé que quan vau fer l'entrevista en punt 2, el, el tigi del bigot... Sí, vos, el torró, el torró. Vos tallava, no, no... no, no deus estar vacunat. Quan, quan toqueu, quan toqueu. I res, i també van posar la de crisi a petició de, de Toni Xija d'Alcántara, que després parlarem en ell, que vol saludar-te. Molt bé. I la de Guapa el dia, día, dedicada a una compañera del tío Paco, de ahí de la sí, sí, sí, ¿Cómo era? La pastillera de... La pastillera, la pastilla paterna. Pero que, que está estudiando farmacia. farmacia Ah, la vale, pastillera. Vale, vale. si se tomara alguna pastilla Exacto, de esas que llaman Casio. Sí, ¿no? Anita, yo también te quiero, pero a tu marido más. Pa, I y ve, además, ficar ahora para comenzar el programa una otra canción del, del nou CD, que es la canción del día de Sant Llorenç, ah. que te relaciona una otra de, del tercer CD. Femos un pau explicación. No, el que ve de, de, de, eh, Nice, del llibret este de Germán Moreno Caballero, que es un melonar en la lluna, que ja varen fer una... Eh, varen extraure un dels sainets que ja apareix ahir, que són sainets antics, d'estos de l'any de la Catapum, i que una de les eh, parts era la del el governador Carabassa, que també començava com el dia de Sant Llorenç. Ja hem volgut també canviar un poc el nom, però també és una història d'estes autèntiques de poble, que, que el governador... Eh, no està mal perquè també té una vessant política <laughs> que és riure's un poquet de tironitzar sobre els nostres governants. Molt bé, doncs anem a escoltar el dia de Sant Llorenç. En un follón que no sabe dónde Moltes gràcies a l'amic Jordi Coy i als comandaments tècnics. Ai, ai, i al Rulo. Ara, ara parlarem del Rulo.

la capsana del señor gobernador. Ya se acaba la historia del señor gobernador, del concurso de carabases y la pesta, la pesta del patrón. Señores. ¡Viva el vino! avui com estàvem ahir, tio Paco? en educació. Avui com estàvem així un poc nerviosos que tenim visita al senyor Paco Lluís de Batxoqueta Rock. Se mos hauria de dir que este programa és Ciutat Anatori, avui que tenim un programa de categoria mundial. Este programa s'emet en Ràdio Godella, 98.0. Exacte, clapa't el supositori de Ciutat Anatori per l'orella. Ai, Paco. I en Radioactiva FM d'Alcoi, 107.6. Puta mare, visca Alcoi! en Ràdio Misterera de la Xara 101.4 yeah! i pròximament igual està en la Ribera en Ràdio Salines de Manuel. Cuidado, Això no ho sabies tu, Paco, eh? No, no I res, i en internet, en la xarxa, www.ciutadanatori.k Gràcies a l'amic Rulo, emitim per a tot el món, per a tots els països andorrans i per a tota la galàxia. Rulo, te quiero. Buena persona. Que buena persona. Así, Paco, así Paco Lluís, el tío Paco i jo, mon amic mental, que som dels països andorrans. Perquè, eh, que és que se la cáscara d'or puestos, más. Puestos, a ser, <laughs> puestos a ser independientes pues com Andorra, home. Vale. Que, eh, Catalunya, Catalunya, yeah, Andorra. Tenim home. idioma a instituït, tenim marxa i vivim El país que té de tot menys mar, Andorra. Ai, I res, continuem el nostre programa i el tio Paco se veu que té per ahí una notícia, no, tio Paco? Uy, pero por ser molt dolenta, no me la preparava. preparado esa noticia ahí. Bueno, chicos, ya que traducirlo... Pues menos mal que no te habías preparado. <laughs> ya que traducirlo a china con que de sobte y poquet a poquet. Es que resulta que ni Digo a China a Don Amadeo Martínez Inglés, es coronel del ejército, hizo un informe sobre los hechos acaecidos en a España... Això, això quina traducció és? Això, diré. En España, el 23 de febrero de 1981, presentado que el rey presentando que el rey Juan Carlos I fue el, máximo responsable. Amadeo Martínez Inglés, 16, 2 del 2010. ¡Mentira! Ahí. Diego Caixina, que el rey de España, Juan Carlos I, coordinó el golpe de Estado del 23F de 1981. Dice el coronel Amadeo Martínez. Ascolta, el payo este en cuestión resulta que en, data de 23 de septiembre del 2005 eh, presentar a, a a la cámara de a la cámara de a la cámara al presidente del Congreso de diputats de ah, no, perdoneu al presidente del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas es que això té que ser en castellano somos que somos propios no, no, no perquè en castellà tenías una maestra de filosofía que decía que en castellano era más verdad no, verdad que los en castellano que era más sí, pero lo de presidente del Congreso de los <laughs> Diputados de las Cortes Españolas y tal <laughs> sí. sí. Eh, es que Hágalo usted en castellano que es más verdad. Exacto, ¿eh? Llena, ah, no, es que en castellano, presidente de las Cortes de Diputadas de la Gran Británica Española, tíos en castellano, eh, ¿vale? Eh, Don Amadeo a Martínez Inglés, diu, coronel del ejército y eh, escritor e historiador militar, es dirigís a vuestra excelencia y la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución Española manifestándole lo siguiente, con fecha 23 de septiembre de tal y que cual, del 2005, voy a decir, con arreglo a, cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución Española, remetí al presidente de esta Cámara un exhaustivo informe de 40 páginas, o diga un rollo, sobre los hechos acaecidos en España. En la tarde-noche del 23 de febrero de 1981, fil de puta, y hoy ese día no podía dormir. Popularmente conocidos como la intentona ...reinvolucionista del 23F, en la que después de una larga investigación de más de 20 años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntan a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación y coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia, le solicita la creación de una comisión de investigación conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta recién eh, magna que, estudiará y investigará y analizarán tan desdenables episodios de la Carta de la reciente historia de España y de puras responsabilidades políticas e históricas preferentes en lo que pudo ocurrir eh, incurrir el monarca español. Vamos, que el tío este sosté. Exacto, eh, ya se han dormido. tota eixa vaina i després per ahí diu... Espera un moment, espera un moment, però això és el mateix? Eh, sí. Però tu dia que Paco està, estava cagat o no? No, per res. Estava esperant, estava esperant a veure què diem per anar a una soca que jo sé i, i fer-me una cosina que tinc. Això és, així, això és de vera? I tant, com que jo me cague tots els dies per el matí. Molt bé, i què més diu això? Uh, tenim, bueno, bé... Tenim a Chicha al telèfon, eh? eh? Sí, bueno, Chicha, pues no patisques. El cas és que Chicha, el paio... aguanta! Eh, sí, aguanta una mica. El paio diu que en el enero del 2006, cuatro meses después del envío del informe al president del Congreso de Diputados i darán una resposta Eh, de este al mismo decidí enviar al prolijo documento al presidente del Senado y al, del Gobierno de la Nación y de los demás altas instituciones del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, en fin, y un largo etcétera, no? Eh, este hombre sostén que, pero siempre diu... Eh, mm, primero, la llamada durante años intentó una esta 23F, que en realidad no fue sin una chapuza de maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes para cambiar el gobierno legítimo de la nación en provecho de la corona. Segundo, la creación de organizaciones de las autoproclamadas grupos antiterroristas de liberación GAL, compuestos por determinados estamentos de los cuerpos y fuerzas de seguridad nacional del Estado y del Ejército, y de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de los documentos reservados del CESID y que cometieron con métodos y expeditivos criminales por lo menos 28 asesinatos del Estado y un secuestro. Tercero, el presorprendente y rápido enriquecimiento de su familia, ah, a de Borbón en 30 años ha pasado a la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por la zarzuela. Cuarto, la aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de las particulares, yates, coches y su puta madre, que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio. Quinto, los pagos con fondos reservados de presidencia del gobierno y de las ministeriosas... y de los ministerios de defensa e interior para enfrentar, para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey don Juan Carlos. Sexto, la desgraciada muerte de Infante Don Alfonso de Borbón en Villa Giralda, residencia de los condes de Barcelona de Estoril, el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un tráfico, un fratricidio premeditado. Bueno, todo esto, todo ¡Eh! el Payo el Y bueno, que habían en silencio administrativo Y eh, a la... Pues no no sabías que el 23 de marzo. Capellà, a la veïna d'això ha escrit una, un parell de llibres perquè com li han declarat o que el maten o que el deixen en silenci administratiu, ha fet un parell de llibres perquè la penya se ho senta. Ja diré més llibres per un altre dia. I de tot això, tot això està firmat i presentat a les Corts i firmo el present escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero 2010. El senyor que ho firma es el senyor don Amadeo Martínez Inglés, es coronel del ejército espanyol. ¡Ay, qué gusto! A latín, a latín. Paco. Home, jo és que, què vols que te diga? Després d'una transició tens que, de 25 anys, lo menos que em podien tornar és la república. Lo del Borbó està bé, però ja està, que se'n vaig a casa. <laughs> Molt bé, pues anem a, ja que tenim així a, a Paco Lluís de Patxoqueta Rock, anem a, a, mos ha cridat el, el Chicha, que és un, un fan de Patxoqueta Rock i col·laborador d'aquest programa. Ai, Chicha, I estàs, ahí a Toni. Estàs aigualós. Paco, deixa, deixa un poc. Deixa, deixa'm. Respira. Anem a parlar en el Chicha, que està en Alcántara del... Bueno, no està en Alcántara del Xúquer, estan fent bicicleta per ahí, per un poble de Ribera i ells mos ho diran ara. Bona vesprà, Chicha! Vespre! Yeah! Està, està així el de l'oli, Paco Lluís. Ja estoy el de l'oli? Sí, la missa soles, tio. Me cae en el mañanet. El mañanet està pintant. S'ha cagat, sabia que no venies tu. Me eh, cae en El L'Arepú és cap de manet. Bueno, pregúntale lo que buigue. no porta caso. Bueno, espera, primero, ¿dónde estás? Pero vení, que fa un aire que flipa. Y tú, la, ah. bicicleta, ¿no? En, el, el grupo cicloturista de Ribarracho. No, eh. <laughs> <laughs> Nano, si la pregunta es si porta calzotés, no n'ente, eh? Com, com? Que si porta calçoters, que no es porta. Ara després anem a ficar-te la cançó del grup cicloturista de Ribarrotxa. Podries compartir en Paco esta afició que vos unís per, per la bicicleta o algo? Ja estàs entrenant? Estic entrenant, home. Vas a la quebranta enguany o no? La quebranta, sí. No sé si jo puc quebrar. Estàs ja prou quebrantat, no? com, com, va la, com ha anat la jornada collidoril? Uau, avui és especial, uns marxes de por. <laughs> es que está, eh, está así para coger un poco y vive claro, el tío Paco como se acaba de pegar una chapa, la sentí, ¿no? Del 23F. Hombre, la pública sentilla, 3 o 4 minutos, no más, pero así más. <laughs> Pues yo... si se la pega. Pues, vais a la audiencia, eh? Me cague. Lo que dice el baixat es el pardal, tío que no se le pina ni a duro pam. Bueno... A sí, <laughs> Molt bé. Bueno, tu que vas estar ahí, que, que, que, mos comentes? Com està l'assumpte per ahí per la Ribera, per la, per la nostra benvolguda subcomarca de la Vallfarta? Vai... Contaron les coristes, no que choquetas. Ah, i si està molar, pues cuidado, eh? Està, home, jo crec que una està lliure, eh? <laughs> Podem fer un arreglo ahí. A mi m'agraden més les de les camisetes porteu una de home, ja... Ah, exacte, així ja, ja s'entretenireu, perquè amb automostreu més vist que la Charito. A veure quan tornen al Càntera o a veure quanto que vengo d'ella Paco Lluís, que no toca mai, eh? Yeah. S'ha si que gestionar-ho. Des d'ací fem una crida a les autoritats municipals a veure si se gasten els duros i en comptes de durar, jo què sé, a la tribu Isa que cada any són unos, pues que duguen a Bacho Quetarral, que estan ahí tota la vida i que xungos que són. I la guitarra com la portes? La guitarra especial. Sí, eh, però estàs aprenent o no? Jo què va, jo pegué guitarres ahí. Pues un dia d'estos aprende alguna i te puja a l'escenari. Sí, que mos ahí Julio que se vol retirar i està ah, buscant un pelat con tu pa... Per que te desfogues allí en el dalt de l'escenari. Faré una crema de guitarra allí. Exacte, com Jimi Hendrix. I, i el Pau que faig el meu ronca, Que tinc ja de per a treballar. Home, por ahí estic jo, tio. Jo en carajillos i sol i sombra, al final rosendo, ja veuràs. Si et dona el pego, eh. De veuràs. Bueno, Pitxa, el, el dissabte què fas? El dissabte em vaig al passeig amb la moto a destrossar caminals. Ah, ai, i, se, i se, és que el Xitxa a banda és, és Motero, també. Eh? A, a l'enduro i totes aquestes coses. En la moto no s'ho tant, eh, cabró? Eh, és que Xitxa, som uns pijos sense diners, eh? Yeah. Com osos del mare en blau. Ja no te paga sofa. I res, pitja, pues res, jo és que t'anava... Vaig a fer propaganda a la cunya, que tenia que fer-la, pensava... És que el dissabte tanquen el vell cabassot. Hòstia, per això volíem anar, tio. Pues són 5 euros el sopar i venen tota una retafila d'artistes de categoria mundial. Com, com Pepe el Botifarra, Miquel Xiri, que fa... De sobte, un abisme... Taca, ixe, taca, taca, taca, ixe... I ve també eh, el Toni de l'Hostal, el Toni de l'Orinal, el de l'Alcúdia. Sí, amigatxo. El nostre amigatxo. I sé que si no paguen no te sucla res. I també venen a l'Ifarnati, vamos, això, una, una festa de, de folk, d'ixes que fan des del Basot. Bueno, jo he quedat per l'altre, no? res. I en Xitxa, mira si són fill de putes, que el dia que tingui jo guàrdia fan la festa. Bueno, el Xúquer com va? El Xúquer du aigua per al molt bé, doncs Xitxa, t'anem a deixar que, que si no, això tu saps que en la ràdio el tiempo ah, és oro. Xitxa, des d'ací quedes convidat a la propera manifestació per a demanar-hi això de volem Àvia de l'Ebre, volem Àvia de l'Ebre. Bueno, Xúquer Piu, què t'anava a dir? Eh, anem a ficar la cançó ixa del grup Usted de Ribarrotxa, que ara Paco Lluís la presentarà un poc. No, mentida. Tu vols afegir, eh... vols afegir alguna Ai, cosa? No. Bueno, sí, mountain bikeros. Ah, ai, ja. Molt bé. Per a tots els globeros que hi ha per ahir. Eh? Ah. Bueno, que sàpigues que igual mos fitxa Radio Salines de Manuel. Estem en negociacions. Que van estar aterrats en la bici, els globeros. Però vas sentir el que t'ha dit o no? Yeah. Que igual mos fitxa Radio Salines de Manuel. Sí, però avui a mití... No? Es, no, avui no, però estem en negociacions. És que el tio Paco ha pujat el caché i estem a poner la clàusula de rescisió. Ja veus tu, nano. Els botxos triomfen. Molt bé. Sí. Pues res, pitxa, bona nit. Ah, ah valent. Salut i força. Bueno, pues anem a sentir la cançó del grup ciclotrista i Ribarrotxa. Això què és? Que pertanys tu ahir o...? Sí, jo sóc de la penya ciclista, sóc globero, sobretot. Ai, ai, ai. <laughs> I res, entretinc els dissabtes i diumenges fent uns quants quilòmetres per ahir. Cagui la puta. Doncs pues molt bé. 好啦，地拉利！ estimular, para favorecer, para, apoyar, para apoyar rumors spreading round in that Texas town. Rates, I yeah, eh, godellenses, godellenques i tota mena de bugs, no sabeu Paco, que és si bugs. Si t'ho he dit mil vegades que de Godella no me l'escolta ni, ni el Kiko. pues això, per tot arreu del món, flipeu. Ah, no, perdó, perdó, tenim una pregunta d'un odient de Godella, que m'ho ha dit el Jordi. Sí, senyor, i a més, SMS... yeah, perdona, jo estime moltíssim els nostres benciners, que ens escolten tots els dies. Que collons, un bese per tots al cul. La setmana que vam fer un programa sobre, de Raimundo Amador. Eso es. Encara que diuen que el germà era el que tocava... Si me la claves, me la claves con amor. Molt bé, doncs a veure, tenim, a, tenim, a, això, la, tenim una pregunta de, del, nostre, del nostre dient favorit, Sant Culer, sí. que si mos escolta dia, Papaco Lluís. Paco Lluís. Que li estan tocant Dime el, coses. Li estan tocant el telèfon. No, no, ja està clar. M'ha preguntat pel pelotazo de porxinos que quina opinió tens <laughs> que, se, que se això té futur. Pues, pues això, un pelotazo. <laughs> D'ahí ve la cançó del Pais. Sí. Sanculers, que no... No, la veritat és que en porxinos està tot paraet, eh? Perquè no, el que te puc dir és que les taronges crec que ja s'han collit, eh? Ah. De, de, de lo que és la masia de porxinos. I els porxinos estan tots sols. <laughs> Molt bé, pues Jordi, quan puguis tenim ahí una notícia del tio Paco. Oi! Aquí es que estás me curt. Sí, quina notícia més merdosa, curteta. Diu, Camps es el más pobre del Consell. La presidencia declaró un piso con su esposa de 900 euros y un coche de hace 15 años. Lo del Ferrari va a ser una broma. Ay, pobre, te estoy para abrir una caixa de resistencia, ¿eh? Bueno, y así en el, en el nostre xitxat a Llegó nos pregunta que quan s'arrimareu per Antella o per la Ribera. Teniu algún...? quan mos busquen. És que la crisi, tio, a veure, yeah. pegueu li la mare a les autoritats municipals dels vostres pobles, eh, que, que ells gasten els diners. saps que fa bon sol, que tio. Digueu, estem estats collons de veure l'orquestra Pato Daniel i la tribu tots els anys en festes. Portem una batxoqueta rock, ja. Que no estamos tan mal, hombre. Ah, ah, home. Ai, ai. Home, ja no, està bé. S'ha de terciar, però, això, clar, això és voluntat. Això tot és voluntat. Parleu de l'alcaldessa d'Antella, i que volia fer el camp de golf, i, i, i home, i que porta, i per la inauguració, que porta també Machoqueta. encara que sigui. Ai, i tant, i tant, home, tio. I Xoqueta rock, eh, toca i tot. Si <laughs> el Paco tens alguna altra coseta per ahir? Ai, pues també, si vols, mira, diu... Fica-li una altra, però curteta. Notícia! Veig que coses. Bronca al Parlament Valencià per el Cabanyal. La presidenta de les Corts permet parlar a l'alcaldessa de València, Rita Barberà, que coses, per al·lusions i nega ixe dret a la posició. I estos xalaos se tiren la mal cap, però bueno, si ells se la fan i ells se la minxen. Notícia. Molt bé, pues anem a parlar del nostre convidat, no, Paco? Que per això has vingut. Sí, jo, jo sí. Si eh, 20 minuts. flipant, sí. I aquí no, aquí no hemos hablado de mi libro. Exacte. I res, bueno, Paco, eh, Facebook, pues, no sé, este CD i el de l'oli, això això perquè és, és això d'on ve, no? Perquè bueno. m'ha dit, això ho deia Don Pio. I dic, no, doncs eh, també. Antigament la gent venia eh, eh, vent ambulant pels carrers, no? Igual que dient, i el de l'oli ja està així, dient l'esmolaor, o dient planter de pimentó, tomàtic i albergines, eh? Eh, així Allà, no, oh", que dient el cabanyal. Tu veus com si al final tot el món sabem que estem parlant. I, I és una manera de cridar que estem així a trenar, no? que lo de l'oli és perquè també ens toca fer vent ambulant en tots els sentits, que anem independents per, per la vida també, i que també recull un poquet també un, el, el que és el sentit de poble, no? de, de ser de l'horta, les oliveres i tal, que el que més o el que menys té alguna olivereta i va a collir-les quan toca. Per tant, això és un poquetet el resum de el de l'oli. Molt guai, tio. Bueno, pues, I quines perspectives teniu ara en el 2010, ja, no? Com està la vaina? la vaina... També se n'aneu a apuntar al paro? Perspectives són... Les oliveres fan cada dos anys. No sé si ho sabies. Cada dos anys. I depèn de l'esporga i el que ploga. Ah, I les perspectives són com en, en este país, diguem que quan hi ha crisi tot el món s'assusta i la primera tisora la peguen a la cultura, Ai que com sempre, no? pues mos toca patir pues, això també, no? sobretot els eh, que estan un poquet en la, la faràndula i tot això són els que primers eh, senten el retall, no? I tant que sí. Per tant, eh, sobreviure, que és el que han fet tota la vida, ah. i ja està, no ens queda altra. <laughs> Molt bé. Bueno, però sobreviure fent sorollet, agradable. Sí, sí, Marcos, sí. sí. Passant-se-ho bé. Que t'hi m'has dient. Bueno, mos pregunten el CD, que ara anem a parlar de les cançonetes que porten el CD, Me'n pregunten des de, des de la Ribera també, a Cavalls i Llegó, que quan poseu el CD a la venda i on se pot comprar, que això és important. El CD, home, estarà, anem a procurar que a través de la xarxa d'internet se puga vendre, que la gent puga a través de la pàgina web eh, sol·licitar samarretes o els CDs mm. i també directament en els concerts, perquè som de... També en el meu poble, en el bar del mercat i el bar de la piscina s'han enrotllat i han ficat ahir la caixa de CDs per al que vull anar a comprar-los però som un grup que no té distribució ni res, sinó que també continuem en la mateixa línia. Com sempre, populars i del montonet eh? del poble, no? Totalment. Oh, mal. Escolta, i quan teniu el proper concert? El proper concert hi ha falles. Falles eh, ja, no? de Farnals, eh, Ribarrotxa i Calp collons, nano, pues estareu ocupats, eh? Sí, sí, en Falles sempre comença la tourner. Ja te pagaràs unes birres. I molt bé, el CD que conta en 11 cançons, no?, i un videoclip, sí. que, que jo el vaig veure el dia de la presentació i després en casa, pa... És posa, eh, com la banda de l'empastre, no?, el videoclip. Sí, no, no, és, això pareix un espectacle ta, com de, taurí, però de taurí ho llevem i ho substituïm. Jo, de fet, en el, en, <laughs> el, en el concert, en el concert, la representació que anarem de Godella i de Burxasota i al concert, vam estar al costat de la, de la xica que eixia al principi del videoclip sí. i van dir, això és de categoria mundial. I les de les samarretes també me les tens que presentar un dia, Paco. Sí, també la dades. Una pregunta tinc que jo. Estava més rato mirant les samarretes que, que volant. I tu creus que en guany la Rita vos posaran falles? Ahí ja pot vostè no. enxegar la mascleta? Eh, impossible. No? O sea, no. Eh, home, la veritat, eh, unes braquetes molt amples. Sí, eh? I, <laughs> i, pas, amunt, I passant a la dipu. És que damunt li fem una paròdia a Rita eh, en directe. Caguen, ah, Déu, és que sou perillosos. Pau, Pau l'ha vist. I fem Rita Power Ranger. Me caguen d'ella. I la disfracem i tal. I és com si fora pues, una falla que li peguen foc cada nit. No, no sou de fiar, eh? No sou de fiar. Molt, molt correcte. No, sembla que no. Ara, ah, bueno, això és ara després parla, parlarem dels membres del grup i els enviarem salutacions, però tenim al telèfon... Aquí? Al nostre amic, el, el cantant de Macaco, ell és Dani Monoloco, però més conegut com Guillem Fidel, corresponsal de Ciutat Anatori a la Universitat Catòlica de València. Bona ah, vesprada, Guillem! Bona vesprada, fill de pute! Ah, eh, sin pecado concebida! Eh, censura de Radio Godella. A veure, fill de put! Bueno, que avui tenim així convidats, a veure com te portes que són eh, eh, eh mariquites damunt València? Sí. <laughs> Sabia jo que no t'ho tallaries, no, cabró. Som els <laughs> damunt, som els de València experiment. Oye, eh, eh, eh, que, eh, eh, eh, que mani que el Mañanet és del Barça, eh? O sea que cuidado. Vale, val, val, val. val. Al loro. Eh? Està repartit. Està repartit. Bueno, tío. contamos, Guillem, a banda de d'esta triomfal que sempre tens, que... A mi, Guillem, lo del Munt València va ser en preservatiu, en compte. Ja. A veure, ¿Qué vos que te conté? pues no sé, para algo cridarás, ¿no? ¿Es algún fil de puta pero eso, out? Bueno, primera, ¿dónde estás? Estoy que en Santoña. En Santoña, provincia de... De Cantabria. Pollo, nano. Provincia de Cantabria, será de Santander, Cantabria de Santander, ¿no? Santander, Santander, sí. Madre Santander. Ves, un paraigua, cabrón. Qué mala está la educación, eh, Pac. <laughs> Madre meva. Bien, no, i des d'ahir ens truques... Bueno, I què passa ahir? Eros de anchover de, de tot el món i fa una olor a figa de dos o tres dies. Ai, ai, ai, que vas empalmar tot el dia, no? Bueno, esta setmana tenim fill de puta la setmana o què? Sí. Censura. Espera, espera, que te'l fem. Te fem el redoble o no? Sí, fica'm el redoble. Au, el fill de puta. Amparo Baró. El fil de puta de la semana aquí es? Amparo Baró ¿Y se le agrada la mamare? Cuidado, mare, que dios. porque Per què, Tete? ¿Y amiga de Tamare? No, que le li la mamare que fallen, que, mamare Que mamá y yo, la única afición que tenemos en común. es el Calla, dice a este, este, este, que está esperando un terremoto para tener un orgasme. A Amparo Baró, ¿por qué se la filla puta la semana? Porque ha hecho declaraciones a la Gaceta esta semana que digo que... A la Gaceta Universitaria. Que a Cataluña, hoy en día, que es una, un nazismo, que no ni ha que no se a parlar español del carrer, que, bueno, una declaración que dona por el la ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde has metido? Això anirà en part, ¿A Això ha dit Amparo Barós. Antes de... Mama, ya no vamos, a ver el internado. Ya no vamos a ver el internado. Que le den por culo. Es total. Eh, Això ha sigut abans de bufar a la Guàrdia Civil del control o després? Pues no sé, sí, ja te, te pinta, te pinta con, con Rita de pegarle. <laughs> bueno, bueno que ¿esto que és. ¿Esto que es? Que sapigueu que si Anatori no es fa mm, responsable de les declaracions ni de que Rita li pegui la botellita dels seus corresponsals i col·laboradors. Exacte, ni de que Rita li pegui la botellita. Eh? Molt bé, doncs pues, Guillem, vols afegir alguna cosa més? Millor que no, eh? Que te cap així. No, no, que mejor que no. <laughs> Pecha a la plancha, primo. Que pues este ves, la teua novia nòvia s'ha quedat per así, no? El qué? Que si la teua no s'ha quedat per así, per Valencia. Sí, fide tú no bragas de asparto. <laughs> Vale, vale. Como decía Navarrete, las chiquillas de hoy en día todas llevan bragas de hojalata. Lo que ellas no saben que tenemos la berlata. <laughs> bueno, pues Guillem, ya nos vechem la, la semana que ve. Vale, una estar en la inglés. Ahí. Cuida't a Montó y gaudís, que això és un país bonic també. Molt bé. Eh, adéu. Bueno, Paco, salut. Paco Lluís, ara que serà així, te, te dissem, anem a ficar la, la, número, la número 8, home. No, la 8 no. Quina és la, la 9 és la de la Moixeranga? La... la... és la penúltima, crec. Qui, oh, la... És la 9, està clar. Oh. Sí, anem a veure, sentir la 9. 9, juguem un 9. Sí que... I ara fem esta... día de Pascua, pues sí. fer un rot i el canalla del Jordi no m'ha deixat. Bé, per així, com sempre, el Corsari Negre m'ha manat una vaina i vos la vaig a contar. Ell la, la titula Cançó a la crisi. Trinqueu la pasta i fugiu correguent. Me'n vas de marxa tota pastilla. Trau la senta a l'aigua ardent. No vull saber-hi qui passa, ni quins passaran. Ni operar-hi, a soles aprenent. Demà seré al paro i a l'altre a l'INEM. Quan cobre el jornal, m'arribarà el xust de xust per quatre copes, una mica de costo i la resta, absenta i aguardent. Mon pare ho té més fotut i és d'estemi de necessitat. Ha de pagar l'àuia, el pis i el llum. Per menjar i beure no els resta res. A soles troba consol mirant a la tele Canal 9. Tanqueu la pasta i fugiu correguent. Trau la senta i l'aguardent. No vull saber-hi què passa ni quins passaran. Vull oblidar el demà, farcit de, curitos, de curritos pel mateix amo tots fotuts. No em preocupa la jubilació. Meu passe ve al paro i a la cua de l'INEM. Trau senta i l'aguardent. L'únic camí que resta per sortir del paro i de la cua de l'INEM. I en recorda't. Si ets productiu, ets un mort viu. Si viu cerques la mort, deixes de ser productiu. Trau la senta, una mica de costo i a l'aguardent i al senyor Samos que es donen per l'ull viu. Salut i anarquia, corsari negre. T'agrada? Poesia. Mm. Què passa? Sí, a tu, si la vols. Ah, ja ho sé, vale, va, anem a parlar un poc. Bueno, Paco Lluís, ja està, s'està obert, està obert i ja s'hi vende gilipolla. Aquí, olla, olla, olla. I yeah, lleva la mà d'ahí, collons. Está, está acabándose ya, pero en no, no, no, bueno. Soy el director de Canal Nou. Soy el, el, el, el tío Paco Lluís. Perquè... me la chupas o no trabajas. Tío Paco, que tenim visita avui. Ah, sí? Bé, soy el director Lluís, de Canal Now. Paco que entonces són un grup de, de, de Ribarratxa. No? Me la chupas o no trabajas. Correcte, la majoria són d'allí. Ja, ja, eh, Encara que tenim ahí algun reforç de la Pobla Vallbona i un parell i algun paternero. Tenim el saxofonista. No és com Godella, que ningú no, ningú no som de Godella. Som <laughs> Exacte. Som tot una pata negra i otra blanca. Ai. I res, bueno, pues comenta'm un poc qui sou el grup actualment, en l'actualitat. No, actualment tenim, eh, s'hem reforçat en una corda, una secció de vents ja completa, en trombó, saxo i trompeta. Després tenim, som tres guitarres, Val? I, clar, és que les coses és quan més sucre més dolç, en diuen. Cordes, eh? <laughs> cordes. El baix, la bateria i el showman, que el tenim encara lesionet, que és el Subironet, que quan, quan a poc a poc jo crec que, aquest estiu ja el traurem. Això filles que se disfressa sí. de tot. Eh? No, no, no, no, no. Segurament ja el, el traurem ja a rolar per ahí, que ja té ganes el Home, pobre. Tío, jo el vaig posar ahir l'altre dia i, i che, ja se'l tira de menys, tio. Si el, la <laughs> llatola del rock and roll. <laughs> Exacte. I molt bé. I, bueno, però més o menys sou és, és de sempre. Sí, no? tal eh, mantenim un poquet de... Hi ha un blog ja molts anys, ja pràcticament 15 anys anem el, el blog ja consolidat, no? I junts Paco, I una fa... pregunta. I per, I per què feu això? El què? Lo de fer soroll, tocar música i donar per sac. Perquè m'ho siguin els ous. Ah, <laughs> doncs, ah i saps massoqueta rock, tio! I a quedarà a voreus, que tenen uns ous Ai, com a cavalls. T'has guanyat una camiseta. Jo la, sí, el primer ah. concert que vaig a la replegaré jo. No, no el primer ah. concert que facen de massoqueta tinc que anar, Paco. Sí, ah, Home, però això és com si tu... Si això la teua sogra no alegrà. No me deixaran entrar, tio, que no sou decent. Tu escrius també per, per necessitat, perquè necessites abocar les coses i perquè ho portes dins i és algo que un cuquet ahí que no pots amagar. No, això és el fill de puta cosa, cosal negre. <laughs> vale, Bé, no, jo parlo, sí. No havia caigut. Tita, tita, Anem a ficar una cançó que no sé si l'has arribat a escoltar tu. No surt del sou. Del, disc, del disc de les Maedeus, la de, no sé si l'has sentit després de gravar-la. Quina? La cançó de Que vinga la llum, del disco de les Maedeus. <laughs> Anem a escoltar a Paco Lluís ahir en el nostre amigatge Tenyo de l'Hostal i les Maedeus. Ai, ai, ai. Podeu amagar al fondo del corral i que més clara no pot ser Llumena tot el poble i atrau al foraster. Visca València, que valencianos! Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli mos ompliga de fum. Les vigues són plantades, la llum ja vindrà, pa que les ties bones es toquen la figa. Santidad, rece por España, rece! Ja se'n podeu anar on siga a protestar, que la llum no ha vingut i crec que no vindrà. Els xavos que hi havia per fer l'allumbrament se'ls ha gastat la Rita i whisky JB. Valencianes, va por que vinga, que vinga, que vinga la llum, que a la tia Rita li done pel cul. Les vigues són plantades i ja s'ha fet de nit i que la tia Rita se'n vagi a fer-se el dit que la tía Rita se vaya a feliz. Señor pirotécnico, por comenzar la más quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Esta semana sí que queremos gozar. Esta la cansa, Jordi. Hermano Rosario, dedica para la meua hermana. que te vaig introduir en el món de la salsa. I bé, i tenim ahir a... Caigut és de bon, de bon nascut. Tenim ahir a... al senyor Toni de l'Orinal, des de l'Alcúdia. Quina Alcúdia, Toni? De la bona, tu. La bona! I bé, i tenim així a, al senyor Paco Lluís, el coneixes, de Batxoqueta Rock. Quan aneu a pixar? home, de vista, de vista sí. sí pues mira, sí. crec que han gravat el disco després que tu ja han vingut a presentar-lo antes. No, no sé què <laughs> és de fer. Eres molt gosot, eres molt gosot, eres de la meva família. Bé, així ficant el disco de les Maredeus per Pacicles. Bueno, què mos comentes o què li vols comentar a Paco? I aquesta setmana ha entrat el disco en fàbrica ja per fi, saps? Sí, ja el tens ahir? Ja, ja estaria bé, ja. També. Però has pagat alguna col·laboració? Pagar de què? Així és, tío. Así Així res, això és tot col·leguisme i altruisme pur. Ah, bé, bé, jo, per la propera vegada que monto un concert, <laughs> això està gravat. Ah, <laughs> vale. Bueno, pero tenés martell y cincel, ¿no? Para bueno, grabar el disc. Tony de l'Hostal, comentamos el gran evento del dissabte y todo lo que tenía de cada semana. El gran evento del dissabte te refereixes a lo del Basot? Claro. <laughs> Ja tu saps que en el Berxer hi ha una casa de putes que es diu el Bassot? Sí, sí. No, però... Per això dia jo que són un fill de putes. Pues no, no, perquè ach... jo tinc guàrdia aquest pues dia. podíem agermanar. Sí, home. Sí. Por el camino voy, por el camino vengo, bueno, va. entre polvito, polvito, mos, mentre Quines tengo. activitats lúdico-festives i socioculturals hi ha per, per la Ribera i, i la resta països andorrans? Home, demà hi ha un munt de concerts en, en quasi tots els pobles, saps, d'això del tirant de cançó. sí. Dia. I, i, i el dissabte... Però dimos alguno? Alguno, jo aniré a veure el Petit de Caleri a l'octubre, a València. Ah, allà, a la Capi? Sí, home. Eh, el 9 d'octubre, sí. Jo te quedes a dormir, si se posa a veure. El 9 d'octubre. Eh, no dormiré, me n'aniré de farra per allà, estic bo pels endemà. Vale. pues que <laughs> sàpigues que el dissabte, antes de lo del Basot, a les 6 de l'Esprà, a Cien Godella, hi ha un concert de Hrip Hrop. Sí. Això no val res. Jo a les 6 de l'Esprà aniré a veure l'aparició de les Maedeus a Carlet. Ah, com el contrapunto. Molt bé, o sigui que te'n va la Carlet i després... València, Carlet i després tornen a Burxasot? Claro. eh? Superman de l'Horta! Sí, és és com volen veig artistes, tot el dia viatjant. Ah, que el d'ella, després digueu-ho. No fareu una en, en sueca? Quan? No, no presentareu ja algunes cançons que me quidrares? Me pillares en el Pirineu escalant, tio collo, vale, vale. Te recordes que en sueca feia una moguda que deia ja te quidraré tal i qual per anar allí a, un, a, una espècie de bar o algo. Si es va suspendre perquè no venies. Sí, va super... que cabrón. No, és... Era que fa Bachoqueta Rock per minxar nano, perquè li van dir que si escalava el Pirineu es minxaria un rotllo en faves. En la seva mobilet el Pirineu es va escalar. No, doncs pues ja avisarà, ja diràs coses. Clar que sí, vale. a veure si vaig a algun concert vostre o alguna cosa. Si, voleu, si voleu vindre el dissabte a tocar a Cabassó de Baes, esteu convidats, eh, Machoqueta Rock. Des de... No, Toni? Jo crec que el negre es posaria content. Sí, però a mi no me tocareu, que jo estic de guàrdia. Bueno, i qui actua ahí en Cabassot, a banda d'una figura mundial com tu? El tio Paco sempre està de guàrdia, però no ho sé, Rascanya i no sé qui més, els germans Cavaller... I va el Botifarra, home? Botifarra també, eh? També, això, eh, bueno, això, és lo, que, això és el que em fiquen en el cartell quan faig els concerts en quan toca no sé qui a Iron Maiden i després no toquen, però vamos, <laughs> ve 80... No han pogut. Toca'ns toca els Iron Maiden. Bé, pues res, Toni, tenim que abandonar el nostre programa. Que anima así a l'hora hora sonante. Vos el dissabte i si no és la setmana que ve. Muy bien. Ala, feu-vos una a la meva salut, canalla. Al, igualment. I molt bé, moltes gràcies a l'amic Rulo que ha estat en la seva casa en www.ciutatanatori.k al tio Mira Paco... si és bona persona. Mira si és bona persona. Moltes gràcies al senyor Jordi Coll, als comandaments tècnics, al ah, senyor eh. del retorn de los 80 per la seva paciència. Avui és 80 o 90? 80 i el retorn... I el tio de Bachoqueta... I clar, a Paco Llull, que ha vingut...